badira tendentzia guztietakoak, eh? badira eskuinekoak, badira ekologistak, badira uh, komunistak, eta horien artean behaz beren keska ondiena da gobernuak izanen dituela podere guztiak, behaz jenden uh, eh, espiontzarako, eta jendeek, uh, eh, erritarek, ez dutela judiaren hain joaiteko posibilitarek terik ukanen. Hori da, hori da beren keska ondiena eta hori ere izan da debateetan agertu den keska eh, kezka parlamentuan. Eh? Noraz, podere hori emaiten alzen gobernu bati, eh, judia baztertuz. Eta behaz, kontseilu konstituzionalak erran beharko du, ea hori posible den demokrazia batetan, edo atzlutuki behar den eh, judiaren uh, aintzinerat joaiteko posibilitatea begiratu.